Eta merkatu estalian jende gutxi zen ostegun goizuntan ahain salmaian aintzinean beste ondotik. normala dela errandigu jonan nido zozaia ahain txaltzaileko langileak, baina hilabeteko ahantzaren dibekuak ez ditu gauzak obetuko. La konsekaz, que les prix vont augmenter un peu, 2, 3, 4, 5 euros. Par exemple, le bar peut augmenter, tout ce qui est poisson plat, tout ce qui est barbu, mais on a moins de vente. Les gens, euh, au lieu de prendre 1 kilo euh, pour 2, 3 personnes, vont prendre un peu moins. Ahaina ez da eskaz izango beraz, baina kasu ez da tokikoa izango. Dixi, dekoz, d'Espanya, espanol, ekoze, grande, donka, posta trube Eta zuen urbileko saltegietan eritxea intzin, ahaina, erosten duten portuko saltzaile handiak badira, marriek delakoak, debekoak gogorki unkitzen ditu hauek ere, Mikel Arregi, hauetan da, berak amala ulangile ditu, ahantzalean aktivitateari ahunt lotuak direla errandigu. Bikote bat gara, eta bigote bat klimatologia aldetik edo merkatu aldetik edo olako debekatu aldetik, pues, baten materi golpe bat ematen balan zaitu, gueri ere bai, gaitu, eh. Donibaneko eta ziburuko portutan, gehi beste bost portutan, bai, hilabete barian, eh, gutxi gora bera, irureun mila eurotan eh, erosketa eskasi izango ditugu. Irureun mila euroko galtzea hilabete bakajean, baina bere langile guziak atxikiko ditu. Baten bat oporrak hartzen balin baitu, gero beste bat e, biali, alde nobeena, guk langileak ordetu ingo ezke, ez da gure langilearen kulpa, eta ez da guri ere bai. Baina brutala hain izan zala gauza, denborerik ez da katasmatzeko. Lanbide horrentzat ere diru laguntzak hitzemanak izan dira, bereziki Europaren gandik.